Për këtë arsye, do rikujtojmë pak çfarë kemi folur për këtë emër radhën e kaluar që ta lidhim temën në mësimin e sotëm. Folëm radhën e kaluar për kuptimin e emrit të Allahut subhanahu wa taala al-Wadud. Dhe thamë Do të thotë siç kanë treguar edhe dijetarët e gjuhës që Allahu subhanahu wa taala i do robërit e tij, domethënë besimtarët. Kemi treguar gjithashtu që disa dijetarë kanë thënë që kuptimi i këtij emrit është që besimtarët e duan Allahun subhanahu wa taala. Sido që të jetë, Ibn al-Qayyim al-Jauziyya dhe këtë nuk kemi nuk e kemi përmendur radhën e kaluar, ka thënë dhe e vërteta është që ky emër i përmban të dyja këto kuptimet. Njëri kuptim e përmban në mënyrë të drejtpërdrejtë me kuptimin gjuhësor, dhe kuptimin tjetër e përmban në mënyrë të domosdoshme nga ajo që nënkuptohet nga ky emër, sepse Allahu subhanahu wa taala do ata robër të cilët e duan atë dhe janë besimtarë në të, nuk do ata që nuk e duan atë normalisht. Kështu që ky emër i përmban të dyja këto kuptime. Domethënë, kuptimin e parë që Allahu subhanahu wa taala i do besimtarët dhe kuptimin e dytë që besimtarët e duan Allahun e madhëruar. Dhe për këtë arsye, ngaqë ky emër i përmban të dyja kuptimet ne filluam të folim të të flasim radhën e kaluar për dashurinë e besimtarit që duhet të ketë për Allahun subhanahu wa taala. Dhe folëm pak a shumë rreth kësaj gjëje ndër të tjera përmendëm një fjalë të Ibn Qayyim al-Jauziyya, Allahu e mëshiroftë dhe na bashkoftë dhe ne me të, me gjithë profetin sallallahu alaihi wasallam në xhenetet e larta. sepse është një nga personat e rrallë të cilët domethënë i ka prekur këto çështje të besimit në mënyrë kaq të detajuar. Ka thënë që të flasësh për çështjen e dashurisë së Allahut ndaj Allahut subhanahu wa taala është çështje shumë e vështirë. Për arsye se të flasësh për të do thotë të shprehesh Të shprehesh, të tregosh virtytet e tij të larta, cilësitë e tij të larta, realitetin e tyre, dhe këto dhe gjë nuk e di askush. Sepse njeriu e do diçka kur e njeh atë. Njeriu e njeh Allahun subhanahu wa taala vetëm vetëm me anë përshkrimi, nuk e ka parë atë. Kur ta shoh ditën e gjykimit ka për të qenë diçka tjetër për të. Siç do ta përmendim më gjatë, inshallah. Prandaj dhe njeriu nuk ka mundësi dot që t'i jap hakun hakun që i takon Allahu subhanahu wa taala në dashurinë e tij. Prandaj dhe profeti sallallahu alaihi wasallam i cili ishte krijesa më e dashur tek Allahu subhanahu wa taala thotë la uhsi thana'an alejk anta kama athnayta ala nafsik. Thotë o Allah, unë nuk të lavdëroj dot ty siç e meriton ti. Kanë thënë dietarët kuptohet prej prej kësaj duaje që Allahu subhanahu wa taala ka dhe emra të tjerë sepse lavdërimi i tij bëhet me anë të emrave të tij, të cilët nuk i dimë ne krijesat. Edhe do ja hap Allahu subhanahu wa taala do ja dërgoj profetit të tij ditën e gjykimit. Mbase jo të gjitha Allahu e di se sa se qysh si tek, i di Allahu subhanahu wa taala nuk na është treguar një lajm i tillë Edhe ideja është këtu domethënë që përderisa njeriu nuk e njeh Allahun subhanahu teala siç duhet, dhe nuk edhe kur profeti ka thënë që nuk nuk të lavdëroj dot siç duhet, atëherë si mund të arrish dot që ta njohësh vërtetësinë e dashurisë ndaj Allahut subhanahu teala. Se si duhet të jetë Allahu i madhëruar dhe si duhet dashur ai. Andaj kjo çështje domethënë është një nga çështjet më të mëdha të Islamit, dhe nga çështjet më të vështira, të cilat kanë kanë e cila ka nevojë që njeriu jo vetëm t'i dëgjojë, por t'i ndijë me zemër që ta arrijë që ta arrijë të marrë sa sado pak erë nga kopshti i kësaj cilësie kaq të lartë. e cila nuk nuk konceptohet dhe as nuk perceptohet vetëm me dëgjim, por perceptohet me zemër. Edhe ka nevojë domethënë për të virtytin e besimit të lartë, që ta ndjesh vërtetësinë e kësaj cilësie të lartë. Domethënë që të arrish ta duash Allahu subhanahu wa taala. Atëherë vazhdojmë me temën e sotme ose vazhdimin e mësimit të kaluar. Se nuk dua që të përsërisim çdo gjë që kemi përmendur në mësimin e kaluar, se ajo tema është pak e gjatë. Fillojmë duke përmendur shkaqet që e ndihmojnë njeriun të arrijë ta dojë Allahu subhanahu wa taala. Që të arrish ti të bëhesh prej atyre personave që e duan Allahun subhanahu wa taala, duhet të kesh parasysh dhjetë shkaqe që do përmendim tashti, të cilat i ka treguar Ibn Qayyim al-Jawziyya, Allahu e mëshiroftë. Shkaku i parë është ta lexosh Kur'anin, librin e Allahut subhanahu wa taala me meditim. Sepse Allahu subhanahu wa taala e ka zbritur Kur'anin dhe qëllimi kryesor i kësaj zbritje është që njerëzit ta lexojnë atë me meditim dhe jo ta ta kalojnë atë sikurse lexojnë çdo libër tjetër. Sepse në të janë përmendur cilësitë e Allahut subhanuhu teala, dhe nëse ju e mbani mend mësimin e kaluar gjithashtu përmendëm që gjithë thelbi i gjithë thelbi i profecive dhe i profetëve që ka dërguar Allahu subhanuhu teala dhe i librave qiellorë rrotullohet rreth dashurisë së Allahut subhanuhu teala. Të gjithë librat qiellorë flasin për dashurinë e Allahut të Madhëruar në aspekte të ndryshme. Në aspektin që njeriu duhet të dojë vetëm Allahun, shpërblimin që kanë ata që duan vetëm Allahun, domethënë në adhurim, sepse siç e përmendëm nëse e mbani mend, adhurimi i vërtetë ndaj Allahut është nënshtrimi i plotë ndaj tij dhe dashuria e plotë për të. Ky është kuptimi i fjalës adhurim. Realiteti i adhurimit është që njeriu të jetë i nënshtruar ndaj Allahut subhanuhu teala plotësisht dhe ta dojë Allahun subhanuhu teala në mënyrën më të plotë. Ideja është që shkaku i parë që e ndihmon njeriun që ta dojë Allahun subhanuhu teala është leximi i Kuranit, sepse Allahu subhanuhu teala na ka përmendur në Kur'an mirësitë e tij që ka bërë krijesave. Ka përmendur në Kur'an cilësitë e tij të larta, ka përmendur në Kur'an emrat e tij. Edhe sa më shumë ta lexosh Kur'anin dhe të thellohesh në të, aq më shumë ke për ke për ta njohur Allahu subhanahu wa taala. Prandaj dhe Uthmani radhiyallahu anhu thuhet që Uthmani radhiyallahu anhu e lexonte Kur'anin shumë. Edhe thoshte që besimtari i cili i cili e lexon fjalën e Allahu subhanahu wa taala nuk ngopet me kënaqësinë e kësaj fjale. Pse? Sepse ai e lexonte atë me me meditim, edhe përfytyronte çdo gjë që lexonte. Dhe kishte arritur në atë gradë, në gradën e atyre personave që e donin Allahun subhanuhu teala dhe e njihnin atë me anë të këtij libri madhështor. Shkaku i dytë është njeriu të afrohet tek Allahu subhanahu wa taala me anë të nafileve mbasi të ketë kryer farzët. Shiko, bëni dallim tashti po flasim për shkaqet që e ndihmojnë njeriun të arrijë te, te grada e dashurisë, që ta dojë ai Allahun. Të arrish ti në këtë gradë, të shijosh gradën që të arrish tek Allahu subhanahu wa taala, sepse kjo është shkalla mbas së cilës njeriu mund të arrijë që të bëhet prej atyre personave që e duan Allahu subhanahu wa taala. Të bëhet prej atyre prej atyre personave që i do Allahu i Madhëruar. Shkalla e dytë, shkaku i dytë thamë është që njeriu të afrohet te Allahu i Madhëruar me nafile. Pse sepse nafilet nafilet mbasi i kryen njeriu mbas farzeve kanë një lloj shije tjetër. Nëse e keni provuar, dhe besoj se të gjithë e keni provuar kur njeriu ngrihet falet dhe falet, falë namaz nate, në vetmi, përpara Allahut, e shikon që nuk e shikon askush përveç tij, edhe i drejtohet atij me disa me, me disa dua të sinqerta, kjo lloj gjëje e ndihmon shumë njeriu që ta dojë Allahun subhanahu wa taala, sidomos kur ai e shikon që Allahu subhanahu wa taala e ka pranuar atë dua gjithashtu. Shkaku i tretë është që njeriu ta përmendi Allahun subhanahu wa ta'ala me gojën e tij, me zemrën e tij, me gjendjen e tij, kudo dhe kurdo. Prandaj, nëse dëshiron ta shikosh një person se, se çfarë do dhe kë do, shikoje se çfarë përmend gjuha e tij. Ka persona që brenda 24 orëve gjëja që përmendin ata më shumë është dynjaja. Bisedat e tyre, bisedat e tyre janë rreth dynjas. Diskutimet, diskutimet e tyre rreth dynjas. Takimet e tyre janë për dynjan. Të qeshurat dhe të qarat e tyre janë për dynjan. Kështu që këta njerëz vetëm dynjan duan. Ose më mirë, dashuria më e madhe që është që është në zemrat e tyre është dashuria e dynjas. Kështu që nëse dëshiron të jesh prej atyre personave që me të vërtetë pretendojnë se e duan Allahun e Madhëruar, duhet ta përmendësh atë sa më shumë. Duhet ta përmendësh atë kur ti je në shpinë tënde, në xhami, në punë, kur ti je duke pirë kafe me shokët, le të jetë biseda jote vetëm për Allahun subhanuhu teala. Provoje ta bësh këtë gjë vetëm një ditë brenda 24 orëve Vëj vetes si detyrë që sot do flas vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Nuk do flas për asgjë tjetër në lidhje me dynjan, përveç gjërave që janë të domosdoshme. Dhe shikoje se çfarë ndryshimi do kesh në veten tënde. Shikoje se çfarë se çfarë gjurmësh të thella do lejë kjo çështje në zemrën tënde, por kur ta zbatosh. Sepse siç thonë dijetarët, çdokush që e do diçka e përmend atë shumë. Prandaj provoje veten tënde. Provokoje veten tënde. Shikoje kush je. Shikoje sa vlen. Çfarë vlere ke tek vetja jote dhe tek Allahu i Madhëruar. Sepse Aliu radhiyallahu anhu thotë, vlera e njeriut është në bazë të asaj që di të bëjë. Kështu që çdokush në bazë të asaj që di të bëjë, e ka vlerën e tij tek Allahu subhanahu wa taala. Shkaku i katërt është që t'i japësh përparësi dashurisë së Allahut subhanahu wa taala kundrejt çdo lloj gjëje tjetër, kundrejt çdo lloj dashurie, kundrejt epsheve të dynjas. Që ti të arrish të grada e dashurisë, që ti ti ta duash Allahun subhanuhu teala duhet patjetër që të japësh përparësi dashurisë së tij. Kur të arrish ta bësh këtë lloj gjëje, kur të dalë përpara epsheve të dynjas, kënaqësia e dynjas, do të japësh përparësi dashurisë së Allahut subhanuhu teala, do të dhurojë Allahu një gjendje që s'e ka provuar atë përpara se ta bëjë këtë lloj këtë lloj pune. Edhe këtë ke për ta arritur edhe për ta shijuar vetëm me punë jo me fjalë. Pika e pestë është që ti me zemrën tënde, me zemrën tënde të shikosh cilësitë e Allahut subhanahu wa taala, ta njohësh atë me zemrën tënde, Të bredhi zemra jote në kopshtet e njohjes së Allahut subhanahu wa taala. Sepse kush e njeh Allahun e madhëruar me emrat dhe cilësitë e tij dhe me veprat e tij të larta, e do atë. Patjetër. Ama kush e njeh Për këtë arsye edhe xhehmijet, të cilët xhehmijet, të cilët i mohojnë cilësitë e Allahut subhanahu wa taala quhen kusarë të rrugës. Të cilët i kanë prerë, të cilët i kanë prerë rrugën adhuruesve të që duan të shkojnë tek Allahu subhanahu wa taala. I kanë prerë rrugën sepse ata i thonë njerëzve nuk ka Allahu cilësi, kështu që s'ke pse e do. Andaj ata janë kusarë të rrugës, kështu kanë thënë, kështu kanë thënë dijetarët. Për xhehmijët, i kanë prerë rrugën besimtarëve që të arrijnë dashurinë e Allahut subhanuhu teala. E gjashta është që ti të shikosh te vetja jote dhe te çdo gjë që është rreth teje, mirësitë e mëdha që të ka bërë Allahu subhanuhu teala. Ue in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nëse ju do të numëroni mirësitë e Allahut, s'do mundeshit dot. Nuk ka mundësi njeriu t'i numërojë dot. Andaj thuhet, megjithëse është hadith i dobët, që një person ditën e gjykimit do të dalë përpara Allahut subhanahu wa taala 500 vjet adhurim ka bërë. Jo 50 vjet, 500 vjet adhurim ka bërë përpara Allahut të madhëruar, për Allahun e madhëruar. Edhe i thotë Allahu subhanahu wa taala futu në xhenet me mëshirën time. Thotë jo, do të futem me punën time. Dakord, do futesh me punën tënde. Peshojani mirësinë, mirësinë, mirësinë e shikimit. Vetëm mirësia e shikimit rëndoi më shumë se 500 vjet punë. Po të shikosh gjitha mirësitë e mëdhaja, që të ka bërë Allahu subhanahu wa taala. A nuk e meriton të duhet për to? Pika e shtatë, po të mend në këmbë dhe kjo është një nga pikat që më pëlqejnë më shumë, është njeriu ta thyejë zemrën e vet për Allahun e madhëruar. të jetë me zemër të thyer plotësisht përpara Allahut të Madh subhanahu wa taala. Edhe thotë Ibn Qayyim, mirëpo realiteti i kësaj gjendjeje nuk arrihet duke e shprehur me fjalë. Nuk e shprehin dot fjalët këtë lloj gjendje. Këtë lloj gjendje mund ta mund ta shijojë vetëm ai person i cili e ka kuptuar se kush është ai dhe kush është Allahu. Sikurse këtë lloj gjendje mund ta kuptojnë edhe njerëzit të cilët kanë kanë fatkeqësi, kanë arritur fatkeqësi në këtë dynja ose kanë vuajn, kanë vuajtur në këtë dynja, ata arrijnë një pjesë të kësaj thyerje të zemrës, sepse e ndjejnë të veten të dorëzuar përpara Allahut subhanahu wa taala. Pika e tetë është që njeriu të veçohet me Allahun e madhëruar në një pjesë të kohës Një pjesë të kohës që të bisedojë vetëm me të, duke iu lutur atij, duke lexuar librin e tij. Ky lloj veçimi i dhuron njeriut një lloj dashurie për Allahun subhanahu wa taala. Sikurse ty të pëlqen si njeri që të ka dhuruar Allahu subhanahu wa taala cilësinë e dëshirës, dashurisë dhe epshit në këtë dynja, që të veçohesh me atë që e do, mos harro se mbi çdo mbi çdo të dashur është Allahu subhanahu wa taala që e meriton duhet. Prandaj bëje dashurinë tënde të vetme vetëm për të. Dhe veço një kohë për Allah subhanahu wa taala. Nuk po të kërkon njeri që të vetohesh, veçohesh fare. Megjithëse po po se po, po që se do veçohesh edhe kaq shumë, nuk do të shante njeri. Sepse ne këtë lloj kohe ia kushtojmë dynjas, ndërsa për Allah subhanahu wa taala Nuk e kushtojmë dot. Nuk kemi kohë. Jemi të zënë. Ndërsa për dynjan kemi shumë kohë. Për dynjan japim, marrim, për dynjan sakrifikojmë. Sakrifikojmë dhe bëjmë sakrifika, sakrifica shumë të mëdha. Ndërsa për të arritur dashurinë e Allahut subhanahu wa taala, nuk ndodh një lloj gjë e tillë. Kjo vjen nga injoranca jonë që kemi. Se ne nuk e njohim Allahun subhanahu wa taala siç duhet. Pika e nëntë është që njeriu të ulet dhe të të jetojë, të rrijë me njerëzit që e duan Allahun subhanuhu teala. Kur të jetosh me njerëzit që e duan Allahun e madhëruar, dhe kur t'i dëgjosh ata njerëz që ata e përkujtojnë Allahun subhanuhu teala shumë, kjo kjo do jetë një prej shkaqeve që ti të arrish këtë lloj grade, të duash Allahun e madhëruar më shumë se çdo gjë. Pika e dhjetë është Të largohesh nga çdo lloj shkaku që të vendos një një pengesë, një perde ndërmjet teje dhe ndërmjet Allahut të Madhëruar. Gjynahet, shpërkujdesja ndaj Allahut subhanuhu teala. Teprimi në gjërat e lejuara, të gjitha këto janë shkaqe që e largojnë njeriu nga Allahu subhanuhu teala. Dhe vendosin ty një perde të trashë që e bën atë ta harrojë Allahun subhanuhu teala. Këto shkaqe i zbatuan ata që i zbatuan dhe arritën arritën gradën e dashurisë. U bënë prej atyre personave që e duan Allahu subhanahu wa taala. Ne kemi përmendur në mësimin e kaluar që kjo gradë është nga gradët më të larta që mund të arrijë njeriu. E thamë gjithashtu që shkaqet kryesore shkaqet kryesore që e shtyjnë njeriun ta dojë Allahu subhanahu wa taala është kur ai shikon me zemrën e tij madhështinë e Allahut të madhëruar dhe bukurinë e tij të plotë. Dhe unë faktikisht kam dashur që të flas për për këtë për këtë cilësi, mirëpo e pashë më të arsyeshme më të arsyeshme që t'i lëmë këto kur të flasim për emra të tjerë të Allahut subhanahu teala që kanë lidhje me këtë cilësi. Si për shembull për emrin e Allahut El Xhemil, do thotë i bukuri. Ose emra të tjerë që kanë të bëjnë që të ketë çdo gjë vendin e vet, mos i grumbullojmë të gjitha në një vend. Për arsye se dhe koha nuk nuk na premton. Kush është fryti i kësaj dashurie? Kur ti të arrish atë gradë që të bëhesh prej atyre personave që e duan Allahu subhanahu wa taala. Kush është fryti i kësaj? Kur të arrish atë gradë dije se Allahu subhanahu wa taala do të të dhurojë një mirësi që është mirësia më e madhe që mund mund t'i dhurohet një krijese. Është që të dojë ty Allahu subhanu wa ta'ala. Po ta shikosh, Allahu i madhëruar ka përmendur emrin e tij el-wadud, el-wadud, që do thotë i dashuri, dy herë në Kur'an. Mbase kjo lloj përmendje kaq, kaq e pakët mund të ketë dhe kuptimin që ata persona të cilët e meritojnë këtë lloj emri të Allahu subhanu wa ta'ala janë pakë. Sepse kjo është gradë e lartë, jo çdokush është është ai i cili arrin këtë gradë. Prandaj edhe në xhenet kemi dy grupe, kemi grupin që është i djathtë dhe grupin që janë pararojë. Mirëpo ata që janë pararojë, sabikun, janë më pak se ata të cilët janë të djathtë. Gjë që tregon që ata që janë në gradë më të lartë tek Allahu subhanahu wa taala, të dashurit e Allahut të madhëruar janë më pak. Kërkojini falje Allahut dhe pendohuni tek Ai, sepse Zoti im thotë është Mëshirues dhe i Dashur që i do besimtarët. Dhe në ajetin tjetër, që është në surën Buruj thotë, "Wa huwa al-Ghafurul Wadud", thotë ai është falësi i dashuri. Po ta shikosh krijesat, njerëzit mund ta mëshirojnë dikë ose ta falin atë person i cili bën gabim. Nëse një person bën gabim kundrejt teje, të bën një një diçka që ti s'e pëlqen, ti mund ta falësh atë. Por kjo falje nuk do të thotë që ti e do atë. Ti mund ta falësh dhe mos e duash. Kurse Allahu subhanahu wa taala ka premtuar që ai do të falë, edhe nëse ti pendohesh, Allahu të fal, edhe megjithatë ai të do. Kthehet zemrimi i tij që ishte ndaj teje në dashuri ndaj teje. Dhe kjo do të thonë një premtim më i madh që i thonë Allahu subhanahu wa taala besimtarëve. Kemi një histori e cila na tregon sinqeritetin e dashurisë për Allahun subhanahu teala. Sepse historitë janë mësim për njerëzit. Në to ka shumë dobi për ta. Këtë histori e ka treguar Ibn al-Jauzi në, në librin e tij Bahru Dumua, Deti i Lotëve. Thot Ibn al-Jauzi, jo Ibn Qayyim al-Jauziyja, Ibn al-Jauzi, ka qenë përpara Ibn Qayyim, ka jetuar para tij. Thot Ibn al-Jauzi tregon Abdullah ibn al-Mubarak. Abdullah ibn al-Mubarak në gjuhë ka qenë një prej njerëzve të devotshëm. Ne domethënë kështu e mendojmë, Allahu i di më mirë njerëzit, njerëzit e tij dhe krijesat e tij se si janë. Thot Abdullah ibn al-Mubarak hyra në Mekë. Hyra në Mekë, shikoj njerëzit ishin mbledhur në Qabe duke iu lutur Allahut subhanahu wa taala që të bëjë që të binte shi, sepse ishte bërë thatësia e madhe nuk binte shi prej kohësh. E mbaruan lutjen, mirëpo nuk ra shi. Pas një farë kohe tha u ula në një vend pranë një djali të zi, djalosh, ishte skllav, i zi i veshur me një rrobe të vjetër. Dhe tha, djali i cili ishte ulur pranë meje, ngriti duart lart. Dhe tha, o Zoti im, o i adhuruari im, Ti e ndalove shiun për të edukuar krijesat e tua. Edhe domethënë ndër tjera i tha pastaj, në lutjen e tij o Zoti im të lutem, na zbrit shiun tani, tani, tani, tani. Ai thotë nuk kaluan sekondat, domethënë nuk kaluan domethënë një kohë shumë e shkurtër kur vjen thotë një re e madhe në kokën e tonë filloi të bjerë shi. Atëherë djali u ul këmbëkryq e filloi të përkujtonte Allahun subhanahu wa taala. Kur e pa Abdullah ibn Mubarak këtë gjendje, filloi të qajë. Filloi të qajë sepse e pa që kishte persona të tjerë që kishin arritur tek Allahu subhanahu wa taala më lart, më afër, ishin afruar më shumë tek Allahu i madhëruar. Sepse ai Abdullah ibn Mubarak ishte prej atyre personave të, të cilëve u qante zemra për të arritur tek Allahu i madhëruar, për të qenë prej njerëzve të afërt të tij, për të arritur dashurinë e tij. Prandaj dhe qau. Kur pa këtë njeri që e donte Allahun dhe shpresojmë që të ketë qenë prej atyre personave që e donte Allahu subhanahu wa taala. Se siç do ta përmendim, Allahu i madhëruar i përgjigjet lutjes së atyre që i do. Atëherë thotë Abdullah ibn Mubarak, e ndoqa nga mbrapa mbasi u largua. E ndoqa nga mbrapa derisa e mora vesh vendin se ku jetonte. Atëherë u largova dhe shkova tek Sufjan Theuri dhe Fudhejl ibn Iyad dhe u tregova se çfarë kam parë. Dhe i thashë, na ka kaluar dikush, ka mbërritur tek ai përpara nesh. Kur ia tregova Fudhejlit të gjithë, ra për tokë direkt. Dhe më tha, ku është ai thotë ma trego tani të shkoj tek ai. Se këta njerëz ngaqë e donin Allahun subhanahu wa taala shumë, i donin dhe ata që donin Allahun dhe i donte Allahu subhanahu wa taala dhe u digjej zemra për këtë gjendje. Kur shikonin këta njerëz kaq të mëdhenj, sepse donin të ishin si ta. I thotë Abdullah ibn Mubarak, e lashë të shkonte në shtëpi dhe do ta shoh nesër të shkoj, ta shoh gjendjen e tij çfarë po bën. Edhe shkon Abdullah ibn Mubarak të nesërmen, normalisht ju e dini që Abdullah ibn Mubarak ka qenë një prej dietarëve, edhe një të gjithë umetit islam. Kur shkon tek shtëpia, gjen të zotin e shtëpisë aty ulur te pragu i derës dhe i thotë mirë se erdhe o Abdullah. Si je si e kalon pyet për gjendjen e tij dhe i thotë ç'të solli këtu? I thotë ai kam ardhur për të blerë një skllav. I thotë posi jo dhe kam shumë skllevër të mirë mund t'i shikosh me radhë dhe zgjidh kë të të pëlqejë. Dhe fillon më nxjerr me radhë, nxori një djalosh të fuqishëm. Më tha ky më pëlqen tha për ty. Është i fortë, punon edhe të bën shumë shërbim. I thashë nuk dua këtë. Atëherë më nxjerr të dytin, të tretin, të katërtin. Derisa shikoj këtë djalë, kur e pashë djalin thotë, fillova të qaj. Edhe i them këtë dua. Ai ishte i dobët. Nuk ishte domethënë i fuqishëm si tjerët. Më tha, i zoti i shpisë këtë nuk ta Se nuk ta jap dot, sepse po them pasha Allahun që u ka hyrë këtu në shpinë tonë, vetëm bereqet kemi parë. Prandaj s'ta jap dot këtë djalë. E i thotë të lutem thot, më po pres ata po pres u kanë thori dhe po dalim në javë për ne të lutem na jep këtë djalë. Ma jep ta blej. Dhe mbasi i lutet Abdullahu ibn al-Mubarak të zotit të shtëpisë shumë, i thotë po ti për mua, thotë, ke vlerë shumë të afërt. Prandaj edhe unë për këtë arsye do të ta jap. Ndërkohë, ky po pyeste edhe shokët e tij për këtë djalë dhe i thoshin që ky tërë natën rrinte të falej. Ndërsa ditën punonte diçka të vogël të cilën e shiste, fitonte prej saj një një shumë të hollë të, të vogël para parash, ku hante një herë në ditë. E kjo ishte tërë koha e tij. Natën falej për Allahun e madhëruar, ditën kur nuk kishte se çfarë të hante, shkonte punonte diçka që të hante, edhe kalonte kohën tjetër vetëm në adhurim ndaj Allahut subhanehu ue teala. E mori Abdullah ibn Mubarak dhe u nis. Rrugës i thot djaloshi O zotëria im. Dhe e kthen Abdullah ibn Mubarak duke i thënë lepe peqe. Lebejk në arabisht. Dhe ne nga ta e kemi marrë. Lebejk domethënë është është fjalë që tregon domethënë në mënyrën më të lartë që i përgjigjesh dikujt. Që si të përgjigjem, si me thënë me gjithë shpirt, po përgjigjem. Edhe i thotë ai, përse më more mua, thotë, përse nuk more dikë tjetër, thotë, përse nuk more një person tjetër që është më i fortë se unë, unë nuk, nuk të ndihmoj dot, nuk të shërbej dot, siç të shërbejnë shokët e mi, se ata ishin të fuqishëm, unë nuk jam aq i fuqishëm sa ata. Edhe i thotë Abdullah ibn Mubarak, o djalë, thotë, unë nuk të kam marrë që të më shërbesh ti mua, Dhe nuk ka për të më parë Allahu mua duke të vënë ty në shërbimin tim, por unë do të të shërbej ty vetë, thot. Do të të martoj, do të të jap çdo gjë thot, unë do jem shërbëtor i joti, thot. Abdullah ibn Mubarak. Atëherë djali qan. Dhe i thot, zotëria im. Thot. I thotë Abdullah, Abdullahi lebejk, i thotë, përse më flet në këtë lloj forme? I thotë, patjetër që ke parë ndonjë nga lidhjet e mija me Allahun subhanu ta'ala, prandaj më flet në këtë lloj forme. Po më thuaj, thotë, çfarë ke parë? Abdullahi nuk pranon. Derisa ngulmon djali dhe atëherë i tregon atë që kishte parë në Qabe, kur po i lutej Allahut subhanu ta'ala ky djali. Atëherë i tha ky djali, Dëgjo këtu tha, Allahu subhanahu wa taala ka disa robër të dashur që i do dhe nuk ua tregon nuk ia tregon njerëzve këto lloj robërish, përveç atyre që i do dhe edhe dëshiron që të jenë të dashur të tij. Prandaj i tha unë shpresoj që ti të jesh prej njerëzve të dashur tek Allahu subhanahu wa taala. Atëherë sa rrugës derisa para se të arrijnë te shpia e Fudejlit, te vendi ku rrinte Fudejli, I thot djali Abdullah ibn Mubarakut, të lutem më lejo të shkoj pak në xhami të falem. I tha Abdullah, ja ku është shpia e Fudejlit shi këtu, të shkojmë atje dhe falu sa të duash. I tha jo, du të falem këtu në xhami dhe pastaj shkojmë te Fudejli. Edhe kthehen te xhamia, I thotë të lutem mos e bëj. I thotë ai do ta bëj këtë gjë thotë sepse tashti që e more vesh ti, do ta marrin vesh të tjerët gjendjen time dhe për këtë arsye thotë nuk ka më kuptim jeta për mua. Jeta për mua ishte e bukur përderisa lidhja ime ishte vetëm me Allahun subhanahu wa taala. Dhe përderisa kjo lloj gjëje nuk ekziston më, për arsye se të gjithë do marrin vesh njerëzit, për mua nuk ka më shije jeta. Ka jetuar në kohë të hershme në brezët e parë, në brezët e parë të Islamit. Muhammed ibn al-Munkadir ka jetuar në Medinën e Profetit sallallahu alaihi wasallam. Thotë pashë njerëzit që ishin mbledhur për t'iu lutur Allahut gjithashtu për të rënë shi. Nuk ra shi. Iu lutën Allahut, por nuk ra shi. Pastaj ndejta mas namazit në xhami. Kur shikoj një person, shikoj një person që ngrihet falet, falet për një kohë të gjatë, pastaj i lutet Allahut, subhanu ta'ala, i thotë Allah, Ndër të tjera o Allah të lutem na zbrit shi. Edhe bie shi përnjëherë. U çudita për gjendjen e tij. Ndejti pas kësaj një kohë të gjatë në vend duke u falur. Mbrapa e ndoqa dhe pashë vendin e tij ku ishte. Shkova ditën tjetër për ta kërkuar, nuk e gjeta. Ditën e dytë shkoj te shtëpia e tij, kur më pa, më tha mirë se erdhe o Muhammed ibn al-Munkadir. Ishte rregullues këputhësh. Njeri i thjeshtë para njerëzve. Po tek Allahu subhanuhu teala ishte njeri shumë i madh. I tha, A ke për të rregulluar ndonjë gjë, një këpucë? I thotë Muhamed ibn Munkedir, A nuk je ti personi i pardjeshëm që takova, që pashë tek xhamia e Profetit duke iu lutur Allahut për të rënë shi? Atëherë thotë Muhamed ibn Munkedir, u nxeh Iu vrenjt fytyra dhe më tha, ç'pun ke ti o Ibnul Munkedir me atë të pardjeshme? Ai se thot vallahi thot, nuk ka hyrë në zemër frikë, ndonjë frikë më e madhe se sa në atë moment që u frikësova prej këtij personi. Atëherë thotë mbylli derën, më mbylli derën në fytyrë thot, e u largova. Mbas disa ditësh, më thon komshit e vet, O Muhammed, çfarë i bëre ti atij personi thot? Se ai thot që që atë ditë që i fole ti diçka, mori plaçkat e veta u largua nuk e dimë ku ka shkuar. Kështu kanë qenë këta njerëz të vetë. Këta e donin Allahun subhanahu wa taala, kishin ndarë, kishin arritur gradë të lartë tek Allahu i madhëruar. Dhe nuk dëshironin që kjo lloj dashurie të përzihesh me epshet e dynjasë dhe me Kënaqësitë e dynjasë, me postet e dynjasë. Prandaj edhe dëshironin që ta ruanin këtë lloj pastërtie që kishin në këtë lidhje kaq të madhe ndërmjet tyre e ndërmjet Allahut subhanahu wa taala. Thotë, Ah, sikur ti të ëmbëlsohesh dhe le të jetë jeta e hidhur. Ah, sikur ti të kënaqesh dhe le të zemërohen gjithë krijesat. Shiko vëlla për Zotin në këto lloj vargjesh, duhet që t'i meditosh me vëmendje sepse janë shumë të bukura dhe të krijojnë domthon përshtypjen e realitetit të cilin duhet duhet ta shijojë çdo besimtar. Ah, sikur ti të mbëltohesh dhe le të jetë jeta e hidhur. Ah, sikur ti të kënaqesh dhe le të zemërohen gjithë krijesat. Nëse me të vërtetë ti më do, çdo gjë është e lehtë, është e thjeshtë, sepse çdo gjë që është që është mbi dhe është vetëm dhe. Kjo është dashuria e vërtetë, të cilën duhet ta shijojë çdo person për Allahun subhanuhu te ala dhe që duhet ta ëndërrojë që ta arrijë këtë gradë që të dojë atë Allahu i madhëruar. U mblodhën disa disa njerëz disa adhurues në Mekë dhe filluan të përkujtonin çështjet e dashurisë për Allahun për Allahun e madhëruar. Mbasi folën, pyetën Xhunejdin, i cili ishte më i vogli i tyre në moshë dhe i thanë: "O Irakian, na fol tash për dashurinë ti. Çfarë thua për dashurinë?" I tha Xhunejdi, Ai personi i cili do Allahun subhanahu wa taala është larguar nga vetja e tij. Është i lidhur me përkujtimin e Zotit të tij. Ai kryen detyrat që i ka dhënë Allahu, Zoti i tij. E shikon atë me zemrën e tij, drita e madhështisë së tij ka ja ka djegur zemrën. Prandaj dhe dashuria e tij është e pastër vetëm për Allahun subhanahu wa taala. E ka zbuluar Allahu i madhëruar perden e fshehtësisë nga zemra e tij dhe ai i shikon cilësitë e madhështorit me zemrën e tij. Prandaj Nëse ai thotë diçka, e thotë me ndihmën e Allahut. Nëse flet, flet vetëm për Allahun dhe nëse qetësohet, qetësohet vetëm me Allahun. Prandaj, thotë Xhunejdi dhe vazhdon thotë, ai është për Allahun dhe me Allahun subhanahu wa taala. Në zemrën e tij. Kur e dëgjuan këtë, të gjithë adhuruesit e tij filluan të qajnë dhe thanë, nuk ke çfarë të shtosh në këtë gjë. Një prej fryteve të dashurisë së Allahut subhanahu wa taala, një prej fryteve të asaj vepre që duhet ta bëjë njeriu që të dojë Allahun e madhëruar është gjithashtu edhe malli për Allahun e madhëruar. Malli për Allahun e Madhëruar është një lloj gjendje dhe një lloj grade besimi të cilën e arrin njeriu mbasi ta ta dojë Allahun subhanahu wa taala. Thot Allahu subhanahu wa taala men kana yarju liqa Allahi fa inna ajala Allahi la'at. Kush e shpreson takimin e Allahut, atëherë Koha për takimin e Allahut do vijë, thotë Allahu i Madhëruar në Surën Al-Ankabut. Kanë thënë disa dietarë, ky ajet është, ajeti është një nga ajetet më shpresëdhënëse për ata që janë të përmalluar për takimin e Allahut të Madhëruar. Ç'është malli? Malli është udhëtimi i zemrës për të shkuar për të takuar të dashurin e vet. Zemra e besimtarit nuk gjen qetësi derisa të takojë Allahun subhanahu wa taala. Thot Ibn al-Qayyim, mbasi ka përmendur disa përkufizime të ndryshme që ka kanë treguar dietarët për mallin, Pra, të gjitha këto përkufizime kanë një kanë një gjë të përbashkët, e cila është se malli nuk përfytyrohet ndryshe vetëm se në rast kur njeriu nuk e shikon atë që do. Domethënë është larg tij. Ideja është njeriu nuk e shikon Allahun subhanahu wa taala në dynja. Prandaj dhe ai përmallohet për ta për ta takuar atë dhe për ta parë atë. Ndërsa kur njeriu është në prani të atij që do, nuk ka mall në ato momente, edhe pse mund të ketë më mbrapa. Ç'dallim ka mallin nga dashuria. Dë, malli me dashurinë, dallimi mes tyre dyjave është si dallimi që ka fara me frytet që dalin prej asaj fare. Kështu është dhe malli me dashurinë. Malli është fryti i dashurisë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Prandaj thuhet që ai personi i cili do i do diçka e merr malli për të dhe nuk thuhet ai që ai person që ka mall për diçka e do atë. Normalisht, ai e do, por ky mall i erdhi prej dashurisë dhe jo dashuria prej mallit. Kemi disa çështje që kanë të bëjnë me mallin. A lejohet që të themi që Allahu subhanallahu e merr malli? Faktikisht nuk dim ndonjë argument nga Kurani dhe as nga Suneti i Profetit sallallahu alaihi wasallam që tregojnë që Allahu subhanahu wa taala merr e merr malli. Nuk mund të thuhet kjo gjë, nuk lejohet të thuhet për Allahun e madhëruar, se nuk kemi argument për këtë gjë. Sepse malli, siç e thamë, ka të bëjë me mosekzistencën. Një njeriu përmallohet të takojë atë që nuk e takon, nuk e shikon. Ndërsa Allahu subhanahu wa taala, robërit e tij të cilët i do, ai i shikon ata. Është pranë tyre, i ndihmon ata. Kjo është nga ana, domethënë, si të thuash nga ana logjike. Por gjithashtu nuk themi domethënë që Allahu përmallohet sepse nuk është transmetuar kjo gjë as në Kur'an as në Sunet. Çështja e dytë është malli i njeriu për Allahun e madhëruar, e cila thamë është fryt prej fryteve të dashurisë së Allahut subhanuhu teala. Transmeton Imam Ahmedi në Musnedin e tij dhe Nesai në librin e tij të Sunetit nga Hamad ibn Salama ky e transmeton nga Ata ibn Sa'ib nga babai i tij se ka thënë Ammar ibn Yasir u bë imam i joni dhe fali fali një namaz. Dhe bëri falje të shkurtër. Dhe i thash, shumë shkurt e fale, o Ebul Jekdhan, shumë që është domethënë, Ammar ibn Jasir. E dini që Ammar ibn Jasir është nga shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam. I tha, nuk ka problem për të gjitha. Unë unë u luta në këtë namaz me një lutje që e kam dëgjuar prej profetit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kur u ngrit Ammari, E ndoqi një person dhe i tha të lutem ma trego kush është kjo lutje, çfarë lutje ishte kjo që ke dëgjuar prej profetit sallallahu alajhi wasallam. Dhe i tha, kjo lutje është si vijon. Allahumma bi ilmika al-ghaib, thot o Allah, për shkak të dijes tënde të gajbit që ke dhe fuqisë të tënde tënde që ke mbi çdo krijesë. Më jep më jep jetë mua përderisa jeta është më hajër për mua. Dhe më merr shpirtin mua kur vdekja është më hajër për mua. O Allah, unë të kërkoj të të më dhurosh frikën ndaj Teje, në vetmi edhe, edhe kur të jem në prani të gjithëve. Të kërkoj të më, të më mundësosh të them të vërtetën kur të jem i zemëruar dhe kur të jem i kënaqur. Të kërkoj të më dhuroj të jetë të kërkoj të më, të më mundësosh që të jem mesatar kur të jem i varfër dhe i pasur. Siç të kërkoj që të më japësh mirësi që nuk mbaron dhe kënaqësi që nuk ndërpritet. Të lutem Ty, o Allah, që të më dhurosh kënaqësinë pas caktimit dhe kënaqësinë mbas vdekjes. Të lutem Ty, o Allah, që të më dhurosh ëmbëlsinë e shikimit të fytyrës Jote. Dhe të më dhurosh mallin për të takuar ty. Deri në fund. Ky hadith është hadith i saktë. Edhe ky është ky është argument që tregon që besimtari duhet ta marrë malli për Allahun subhanuhu teala për takimin e Allahut të madhëruar. Prandaj dhe profeti sallallahu alaihi wasallam i është lutur Allahut të madhëruar që t'ia dhurojë këto lloj grade të larta, që t'i dhurojë mall për Allahun e Madhëruar, siç i siç iu lut t'i dhurojë atij, mund t'i t'i mundësojë atij që të kënaqet duke e parë fytyrën e tij subhanahu wa taala. Dhe këto janë dy kënaqësitë më të mëdha që mund të arrijë njeriu në univers në, në të gjitha mundësitë. Sepse kënaqësia më e madhe në këtë dynja është që të të marrë malli, të duash Allahun e Madhëruar dhe të marrë malli për ta. Edhe kënaqësia më e madhe në botën tjetër është që të shikosh fytyrën e Allahut subhanahu wa taala. Dhe nëse e mbani mend e kemi përmendur këtë gjë, kur kemi folur për xhenetin, që besimtarët kur shikojnë Allahun subhanahu wa taala kanë për të harruar Besimtarët kur ta shikojnë Allahun subhanahu wa taala kanë për t'i harruar të gjitha mirësitë e xhenetit. Sepse shikimi i tij është kënaqësia më e madhe. Dhe vetëm në në ato momente kur ta shikojnë Allahu subhanahu wa taala ka për t'u shuar zjarri i mallit që kishin në zemër për ta. Prandaj ai personi i cili është i përmalluar me të vërtetë për Allahun e Madhëruar, ai nuk është i qetë kurrë, do ta përmend pas këtë gjë inshallah. Një çështje tjetër, A largohet malli për Allahun e Madhëruar mbasi njeriu ta takojë atë apo jo? Thotë Ibnul Kajim, thotë edhe mendimi më i saktë në këtë çështje është që ai person i cili do Allahun e Madhëruar kur ta takojë atë, Ka për t'u larguar malli i parë nga ky takim. Mirëpo kur të largohet për ti këtë që t'ia shtojë më shumë mallin e tij, por do t'ia shtojë më shumë mallin, një mall më të madh për ta takuar atë përsëri. Sepse kur ta shikojë në realitet se si është Allahu subhanahu wa taala, kjo do t'ia shtojë më shumë mallin besimtarit për ta shikuar atë. përsëri. Prandaj dhe kënaqësia më e madhe të cilën e arrijnë ata që kanë gradën më të lartë tek Allahu subhanahu wa taala është që ata shikojnë Allahun dy herë në ditë. Një herë në mëngjes dhe një herë në mbrëmje. Gradat e mallit. I kanë ndarë dietarët, e kanë ndarë dietarët mallin në tre grada. Grada e parë është të të marrë malli për mirësinë e Allahut subhanahu wa taala dhe shpërblimin e tij që që gjindet në xhenet. Ky është malli i adhuruesve që e adhurojnë Allahun për të arritur xhenetin e tij. Për t'u larguar dhe për t'u shpëtuar nga frika e zjarrit të xhehenemit, nga dënimi i Allahut të Madhëruar, dhe nga largimi prej Allahut të Madhëruar. Ky është mall shumë i mirë, është gradë shumë e mirë, të cilën duhet ta ketë çdo besimtar. Por kjo nuk është grada më e lartë. Grada e dytë e mallit për Allahun e madhëruar është është grada e atij malli të cilin të cilin e ka mbjellur shikimi i mirësive të Allahut subhanuhu teala në zemrën e robit. Kur njeriu shikon mirësitë që ia ka bërë Allahu subhanahu wa taala të shumta, kjo lloj ndjenje e nxit atë që ta marrë malli për të takuar Allahun e Madhëruar që i ka bërë kaq shumë mirësi. Sikurse dhe shikimi i cilësive të tij me zemrën tënde të bën që të të marrë malli për takimin e Allahut të Madhëruar. Ndërsa grada e tretë e cila në të vërtetë domethënë është nëse do ta quanim, nëse do na lejohet ta quanim kështu që është pjesë e kësaj grade që përmendëm është Grada e tretë është një zjarr që është ndezur nga pastërtia e dashurisë për Allahun subhanuhu wa taala. Prandaj o vëllezër, shiko faktikisht domethënë sado që të flasim për këto gjëra, nuk mund ta kuptosh realitetin e tyre derisa t'i shijosh ato. A nuk e ke vënë re ndonjëherë kur të merr malli shumë për xhenetin nuk të hahet as bukë? Nuk ke dëshirë të futesh fare në dynja, dëshiron sikur të ishe jashtë kësaj dynjaje? Kur kur ti e përfytyron veten sikur je në xhenet do dëshiroje sikur të kishe dalë prej kësaj dynjaje një herë e përgjithmonë? Përfytyro këtë lloj gjëje dhe dije se malli për Allahun subhanahu wa taala është akoma më i madh se kjo. Është diçka që del del jashtë përfytërimit të njeriu. Dhe nuk mund ta shprehin dot fjalët. Siç e përmendëm në fillim. Mirëpo mirësi më e madhe për besimtarin se kjo është që të dojë ty Allahu i Madhëruar. Thotë një prej njerëzve të mirë, nuk është çështje, domethënë nuk është një prej çështjeve të mëdhaja, domethënë që janë shumë, shumë, shumë, shumë të mëdhaja që ta duash ti Allahun, është shumë e madhe, por nuk është kjo gjëja më e madhe, sepse gjëja më e madhe është Që të dojë ty Allahu. Domethënë ta duash ti Allahun kjo gjë e domosdoshme. Dhe gjë e mirë, mirëpo më e mirë se ajo është, që të dojë ty Allahu i Madhëruar. Kjo është çështja, të të dojë ty Allahu subhanu wa ta'ala. Kjo është ajo gjë për të cilën duhet të rendim të gjithë, vëllezër. Dashuria e Allahut subhanahu wa taala ndaj robit të tij domethënë ka ka mirësi shumë të mëdha, ka vlera shumë të larta. Ka dobi shumë të mëdha për njeriun, për njeriun e mirë, e do Allahu subhanahu wa taala i cili është i plotfuqishmi. I ploti në çdo gjë. Kjo vallahi kjo është domethënë mirësia më e madhe që mund ta arrijë njeriu. Dhe një prej vlerave është se ai person i cili është i dashur për Allahun e Madhëruar, ai është njeri i mirë. Sepse Allahu subhanahu wa taala do vetëm të mirët. Inna Allaha tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiba. Allahu është i mirë dhe nuk pranon vetëm se të mirën. Prandaj nëse të do Allahu subhanahu wa taala atëherë ti do bëhesh i mirë dhe dhe je i mirë. Prandaj përpiqu të jesh i mirë që ta arrish këtë lloj grade tek Allahu i Madhëruar. Një prej dobive është që robërit të cilët i do Allahu subhanahu wa taala, Allahu i madhëruar i mbron ata. Allahu i madhëruar i mbron ata kur janë në vështirësi, i mbron ata kur i cyt shejtani për të për të për të rënë në gjynahe. I mbron ata kur ngushtohet çdo gjë. Thotë Allahu i madhëruar, inna Allaha yudafi'u 'anil ladhina amanu. Thotë Allahu subhanahu wa taala, Allahu i mbron ata që kanë besuar. Allahu i madhëruar për robërit e tij evliat, njerëzit më të dashur të tij ka ka caktuar një gradë shumë të lartë të mbrojtjes së tij. Më shumë se çdo se çdokush tjetër prej njerëzve. Prandaj thotë Allahu subhanahu wa taala në hadithin kudsi, "Men aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb." Kush kush e armiqëson të dashurin tim, një të dashurin tim, unë i kam shpallur atij luftë. Pa mendo pak Allahu i Madhëruar, i Cili është i Plotfuqishmi, është më i Bukuri, më i Ploti në çdo gjë, i shpall luftë krijesave të Tij për shkak të një personi. Nëse e mbani mend kur kemi folur për Allahun, për emrin e Allahut subhanahu wa taala An-Nasir wa An-Nasir, do thotë ndihmuesi, kemi treguar që Allahu subhanahu wa taala shkatërroi të gjithë banorët e tokës për sa persona. Nëse e mbani mend kemi treguar që në anijen e Nuhut alayhis salam Në një prej mendimeve ishin 13 veta gjithsej. Për 13 veta Allahu shkatërroi gjithë banorët e tokës. Se ata ishin qafira e mohuan Allahun subhanahu teala. Kjo tregon se çfarë vlere kanë pas tek Allahu këta dhe çfarë vlere ka pas e vërteta që mbanin këta. Kul felime juadhibukum bi dhunubikum, thuaj, përse atëherë ju dënon ju për shkak gjynaheve tuaja, kjo do të thotë, që për të përse, prandaj vëllezër, Kurani do lexuar dhe do lexuar me vëmendje, që të nxjerrësh prej tij këto thesare të mëdha. Ku ka thesar më të madh, se sa të marrësh vesh, që Allahu subhanahu wa taala nuk e dënon atë që e do. Që të njohësh dhe veten tënde se kush je. Kjo do të thotë përderisa Allahu subhanahu wa taala i thotë atyre thuaj i thotë profetit përse ju dënon Allahu për shkak të gjynaheve tuaja kjo do të thotë që Allahu subhanahu wa taala atë që i don nuk i dënon sepse ata pretenduan që ata ata i donte Allahu përderisa qenkeni të dashur te Allahu i thotë Allahu i Madhëruar përse ju dënon Allahu atëherë kjo tregon që Allahu subhanahu wa taala nuk i dënon ata që i don Kjo është domethënë një lloj një lloj nxjerrje shumë shumë e imët, shumë shumë delikate, por shumë e bukur në këtë ajet kuranor. Pika e katërt është që nëse të do Allahu subhanahu wa taala, atëherë ty të do Xhibrili alayhis salam. Të don të duan banorët e qiellit. Dhe të do gjithçka. Prandaj dhe transmetohet nga Ebu Hurajra radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë kur e do Allahu subhanahu wa taala një person i thërret Xhibrilit dhe i thotë Allahu i madhëruar e do filanin prandaj doje atë duaje atë prandaj duaje atë edhe e do atë Xhibrili atëherë Xhibrili i thërret banorëve të qiellit dhe i thotë Allahu subhanahu wa taala e do filanin prandaj duajeni atë Edhe e do atë, e duan atë të gjithë banorët e qiellit. Atëherë Allahu subhanahu wa taala i vendos atij pranimin në tokë dhe e duan gjithë krijesat. Dhe kjo është një prej mirësive dhe shpërblimeve që i jep Allahu subhanahu wa taala atij personi që e do që në këtë dynja. Dashuria që ka Allahu subhanahu wa taala për robërit e tij nuk është si dashuria e njerëzve të dynjas, të cilët duan për hir të interesave, duan për hir të arritjes së kënaqësive të tyre. Përkundrazi Allahu subhanahu wa taala i do njerëzit, i do ata të cilët janë të mirë, i do ata që kanë virtyte të larta. Si arrihet kjo lloj grade tek Allahu i Madhëruar? Si ta arrish që të bëhesh ti i dashur tek Allahu? Folëm rreth më parë, në fillim të mësimit, për shkaqet si ta arrish që ta duash ti Allahun. Tash po flasim për shkaqet si ta arrish që të të dojë ty Allahu i Madhëruar. Normalisht mes tyre kanë ngjashmëri, edhe ato kanë lidhje të ngushtë me njëra tjetrën. Prandaj ato që përmendëm atje mund t'i përmendim edhe këtu. Mirëpo, ato kishin prioritet atje për arsye sepse ato ato të ndihmonin që ti ta arrije këtë gjënë kaq lart tek Allahu i Madhëruar, kurse këto kanë prioritet këtu të të, të ndihmojnë që të bëhesh i dashur tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe çdo lloj pune e mirë është shkak që njeriu t'i shtohet dashuria për Allahun dhe të arrij të jetë prej personave të dashur tek Allahu subhanahu wa taala. Mirëpo, këto gjëra që kemi përmendur kanë ka ardhur për to argumente të prera të sakta. Prandaj dhe po i përmend. Prej këtyre gjërave është ndjekja e profetit sallallahu alaihi wasallam. Ta ndjekësh profetin sallallahu alaihi wasallam në çdo gjë. Sepse sa më shumë që ti të afrohesh tek Allahu i Madhëruar, aq më i dashur do bëhesh për të. Sa më shumë të afrohesh tek Allahu i Madhëruar, aq më shumë do ta duash atë. Janë gjëra të ndërlidhura me njëra me njëra tjetrën. Prandaj Allahu subhanahu wa taala Thotë në një kuranor, men jertedde minkum an dinihi, fesevfe jetillahu bi kaumin juhibbuhum ve juhibbuneh. Thotë dhe kush, kush e lë prej jush fenë e tij, Allahu subhanu e ta'ala do sjellë një popull që i do ata dhe e duan ata. Dhe kjo tregon domethënë që dashuria e Allahu subhanu e ta'ala për, për robrit e tij, edhe dashuria e tyre për të është e ndërlidhur me njëra tjetrën. Allahu i do ata që e duan Allahun dhe i binden atij. Prandaj këto dy kanë lidhje me njëra tjetrën, për këtë arsye që thamë. Gjithashtu leximi i Kuranit, dashuria e madhe për Kuranin e bën njeriun të jetë prej njerëzve që i do Allahu subhanahu wa taala. Transmetohet nga Aisha radhiyallahu anha se profeti sallallahu alaihi wasallam dërgoi një grup njerëzish në një serie. Domethënë një grup njerëzish në një luftë. Edhe ai i pari i tyre në çdo namaz kur këndonte mbas mbas sures që këndonte këndonte kul hu Allahu ahad. Mbasi u kthyen sahabët i thanë profetit sallallahu alajhi wasallam, "O i Dërguar i Allahut, kështu vepron filani." Dhe i tha profeti sallallahu alajhi wasallam, "Pyeteni pse vepron këtë gjë." Edhe e pyetën, tha unë unë e këndoj kul huwallahu ahad në çdo rekat për arsye se më pëlqen, sepse në të është përshkrimi i Allahut i mëshiruesit. Më pëlqen dhe dua ta këndoj këtë sepse në të është përshkrimi i mëshiruesit. Atëherë kur e dëgjoi këtë gjë profeti sallallahu alajhi wasallam tha, thojini atij se Allahu e do atë. Thojini atij se Allahu subhanahu wa taala e do atë. Transmeton Buhariu. E kjo domethënë është fitorja më e madhe për njeriun. Sikurse prej gradëve, domethënë prej çështjeve që ndihmojnë njeriun të jetë prej të dashurve të Allahut është të duash për hir të Allahut subhanahu wa taala. Ju të gjithë e dini hadithin që një person shkoi nga një vend në një vend tjetër për të vizituar një vëllain e tij për hir të Allahut subhanuhu teala. Dhe Allahu i Madhëruar i dërgon atij një melek në formën e një njeriu dhe e pyet, i thotë filan ku po shkon? I thotë po shkoj tek filani. Pse? Thotë po e vizitoj për hir të Allahut. I thotë a për hir të Allahut ti po e viziton apo për hir të Allahut? I thotë dije se ty Allahu të do. Dhe kjo është një prej çështjeve që ndihmon njeriun që të arrijë gradën e kënaqësisë më të lartë tek Allahu i Madhëruar. Që të jetë prej atyre që i do Allahu i Madhëruar. Gjithashtu dashuria e ansarëve që ti duash ansarët është prej gradave, domethënë është prej gjërave që ndihmojnë të arrish gradë të gradë të lartë tek Allahu i Madhëruar. Thotë profeti sallallahu alajhi wasallam në hadithin që transmeton Bara Ensarët nuk i do askush përveç atyre që janë besimtarë dhe nuk i urren askush përveç atyre që janë munafikë. Kush i do ata, i do i, i do ata Allahu. Domethënë, kush i do ensarët, ai person që i do ensarët, ensarët këtë e do Allahu subhanahu wa taala. Hadithin e transmeton Buhariu dhe Muslimi. Ky hadith është i saktë. Vetëm dal pak nga tema për dy sekonda. Ky është një prej argumenteve që tregojnë që shiat nuk janë në këtë besim. Pra janë njerëz të dalë nga kjo fe, sepse ata i urrejnë sahabët, i urrejnë ensarët, i urrejnë muhaxhirët që thonë që Allahu subhanahu wa taala kështu e dinte pastaj iu bë e qartë që nuk ishte kështu. Kjo është akide e shiave, quhet akidetul bada. Domethënë akidja e asaj që më duket, që do thotë më duket. Domethënë sot më duket kështu, nesër më duket ndryshe. Ky është besimi i tyre për Allahun e Madhëruar. Nuk është e vlefshme që ne të dialogojmë shumë në lidhje me këta njerëz, ata janë njerëz të dalë nga nga besimi. Janë njerëz, domethënë siç ka thënë Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah për ta, të cilët domethënë i akuzojnë sahabët, i akuzojnë sahabët domethënë për për hipokrizi, rametni bidaiha wansalat. Thot, ata thot i akuzojnë sahabët domethënë për për këtë lloj të keqe, mirëpo ata ishin të parët që ranë në këtë lloj të keqe, sepse imami i tyre ishte munafik, Abdullah ibn Sebe, dhe ata janë munafikët më të mëdhenj të dynjas, edhe gënjeshtarët më të mëdhenj të dynjas. Siç thotë Sheikhul Islam ibn Taymija për për shijet, Thotë, ata nuk janë nuk janë të parë në asnjë lloj çështje, në çështjet e fesë. Nuk kanë parësi. Jan janë imitues në të gjitha çështjet e akidës ata imitojnë kë imitojnë grupet e tjera, përveç në një çështje thotë. Vetëm në një çështje thotë shiat janë imamllar, janë të parë, janë të parë. Dhe kjo çështje është gënjeshtra. Ata në gënjeshtër janë imamllarët, sepse feja e tyre gjithashtu është ndërtuar mbi gënjeshtra. Ma bëni hallall për për daljen nga tema. Sepse po flisim për dashurinë e ansarëve. Një prej çështjeve të tjera është gjithashtu largimi nga dynjaja. Largimi nga dynjaja është shkak që të dojë ty Allahu subhanahu wa taala. Faktikisht domethënë vetëm çdo çështje për këtë prej këtyre çështjeve që po përmendim ne tash ka nevojë për një mësim të veçantë. Dhe koha nuk na premton. Koha nuk na premton, prandaj po i marrim shumë shkurtimisht. Ç'do thotë largohesh nga dynja, ajo që është zuhd, e zuhd. Përkufizimi më i mirë që kam parë deri më sot është përkufizimi që ka dhënë Shejhul Islam ibn Tejmije në lidhje me zuhdin. Dhe ka thënë, zuhd, largimi nga dynja do të thotë Të largohesh nga çdo gjë që nuk të bën dobi në ahiret. Çdo gjë që nuk të bën dobi në ahiret, largimi prej saj quhet zuhd. Edhe ai person i cili e bën këtë gjë quhet zahid. Të largohesh nga dynja, domethënë të largohesh nga çdo gjë që nuk është e dobishme në ahiret. Prandaj dhe profeti sallallahu alajhi wasallam i thotë një personi i cili e pyet dhe i thotë i dërguari i Allahut, më trego për një punë që po ta bëj atë më do Allahu dhe po ta bëj atë më duan njerëzit. I thotë largohu prej dynjasë të doj Allahu dhe largohu prej asaj që kanë njerëzit në dorë që të duan njerëzit. Transmeton Ibn Maxhe, hadithi është hasen. Kurse pasuria këtu qëllimi është që është i pasur, domethënë pasuria e shpirtit dhe jo pasuria e, e xhepit. Do të thotë që njeriu është i panevojshëm, është i kënaqur me atë që ka. Ky është kjo është pasuria e shpirtit. Edhe treta është i fshehtë. Domethënë çdo gjë që bën ai bën fshehtë, nuk e dinë njerëzit çfarë bën ai. Ato nuk e njeh njeri. E njeh vetëm Allahu subhanahu wa taala. Prandaj thuhet që dy persona kaluan njëri pas tjetrit dhe i pyeti profeti sallallahu alajhi wasallam sahabët për të parin, i tha, "Ky filani tha si është tek njerëzit?" Tha, "Ky tha është njeri i dashur, e duan të gjithë, e respektojnë të gjithë, po që se i kërkon dikujt, ia jep, po që se domethënë kërkon ndërmjetësim, ndërmjetësojnë." Edhe i pyeti për të dytin, po i dyti tha, si është? Ky tha është njeri tha që nuk e var njeri, njeri domethënë që nuk nuk i përgjigjet njeri, njeri që nuk e vlerëson njeri. E tha profeti sallallahu alajhi wasallam, tha profeti sallallahu alajhi wasallam që ky i dyti, i cili nuk e vlerësojnë njerëzit fare, as nuk e njohin njerëzit, sepse ky është njeri i fshehtë, e njeh Allahu i madhëruar. Ky është më i mirë Se gjithë dynja sikur të mbusheshe me të të parin. Se të mbusheshe dynja me me këtë të parin plot, ky është më i mirë se të gjithë ata. Dhe kjo tregon domethënë që njeriu duhet të jetë duhet të jetë i fshehtë në adhurimet që bën për Allahun subhanuhu te ala që të fitoj pastërtinë e dashurisë. Që këtë dashuri për Allahun ta ketë të sinqertë vetëm për hir të tij.